Baiatzak hogeita iru gaur rostirela data hau berri hon albistegia duzue berriozare erratiaren albiste emankizuna ze titularrarekin ireketzen dugu gaurko albistegia. Bai, garasi igande honetan Europar autoskundeak. Igandean berriozartarrak bozkatzera deituak dira Europar parlamentua aukeratu asmoz udal idazkariak jakinera eman duenez, maila tekniko eta pertsonalean dena lotuta dago, mai buru eta bokal funtzioak egingo dituzen pertsonak zori aukeratuak izan dira. Hala ere aurten inoiz baino alegazu gehiago sartu dituzte zozketa betartez aukeratuak izan direnak honekin bederatzi mailen osaketa aldatuko da, itxaron zerrendan daudenak lehen orduan hauteskunde ikastetxera urbildu beharko direlarik. Ez kaban espetxea gaur kulturgunean egingo den itzaldiaren solas gaia. Gaur rostirala ratxeldeko zortzeetan San Cristobal espetxearen inguruan solasaldia aldia eginen da. Horretan koldopla txinpartako kideak eta joakin urtasun berriozartarrak parte hartuko dutelarik. Ezketaldia unafseo itamasei fusilatuen elkarteak nelkarteak antolaturiko oroimen historikoaren inguruko jaurdu naldien baitan unkukatzen da. Joakin urtasun itzaldian izle. y, espero que esto contribuya a que haya además justicia y reparación, que son los tres ejes que en los temas de memoria siempre deben de ser prioritarios. Amerika Irurogeita zei erregimenduaren erakusketa zalatzeko astuak deituriko kontzentrazioa debekatu dute. Nafarrako gobernu ordezkaritzak ahastuak gaur iruñako ziudadelan deituriko kontzentrazioa debekatu du. Ahaztuak arratxialdeko seietan kontzentrazioa burutu behar zuen Amerika Irurogeita zei erregimenduaren erakusketa salatu azmoz. Gaurkoa bertan bera gratuko da, Carmen Albak kontzentrazioa debakatu ostean, ala ere protesta umaiatzaren ogitama amaikara atzeratzea adostu dute aztuak, hekoak eta gaur erakusketaren inaugurazioarekin batekinik, zabaldi narratxaleko zazpiterrietan Nafar Brigadetako biktimei errekonozimendua egingo zaie honetara memoriaren autobusa eta koordinadora Interpueblos atxikitu dira. Zuzenki Amerika iruroita sei erregimendua izuengo kuartelean egonik erregimenduak berak maniobra militarrak berrio zarko eremu publikoan egiten ditu duela astebi, xeme alabak, bendialdea ikastetxean utzi zituzten hainbat gurasok izan ziren lehenengoz militarrak naturgelaren ondoko belardietan ikusi zituztenak orduan militarrek belardi horietatik trenbide ondoko etxera dagoen espazio guztia okupatu zuten. Eta gaia aldatuz berriozarren eguna berotuko duen Euskal Poteoa gaur. Zorroka elkartea, mintzakide eta aekak antolaturik gaur Euskal Poteoa izango dugu tabernaz, tabernak, kordioiak gainean harturik, poteo edan eta Euskaraz mintzatuko dira. Euskal Poteoa kaleberri tabernan hasiko da gaur arratxeldeko sortzi terditan. Berriozarren egunerako antolaketa prest. Maiatzaren hogeita lauean, berriozarren eguna ospatuko dira bihar. Ospatuko da urtero herriko talde artistiko eta elkarte osatzen dute gitaraua jai giroan nagusi delarik. Jardunaldia eguzki plazaren inguruan kokatuko da eta bertaratzen direnei onelakoak eskiniko zaizkie artisautza, eoziri parpaila gileen topaketa taloiana ohitura osasungarrei buruzko programaren erakus maiak, dantza emanaldiak erraldoien konpartxa eta doinua musika bandaren emanaldia eguerdian ordea. Kaldereteak izanen dira pas, basoa pasalekoan urtero kaldereteetan udalak laguntza luzatzen du. Kultur zerbitzuan izena mandako kuadrilei ardua eta zakar emanez zaurta eguneko gitarauarekin bukatzeko. Arratxean urrendako jolasak, sokatira txapelketa, dantza erakustaldia, blusinea bigban taldearen kontzertuak, gaitariak eta zezen Eta berrezar irratiak zuzeneko kaixo berriozar magazin berezi bat eginen du berriozarren egunean. Berriozar irratiaren irugarren urte urrenarekin dituz berriozar irratiak zuzeneko kaixo berriozar magazin berezi bat e, eginen du berriozarren egunean magazin berezi horretan eguneko protagonistei elkarrezketatuko zaie baita herrian ezagunak diren ere zuzenki artekale kalean izango gara zuzenekoa ematen ikustera urri urbile zintzaretenei arte territatik aurrera FMko egun puntu zortzian, egongo gara bestenaz interneten eguzkiplaza.neten ere entzungai esango gaituzue. Eta berriozarko giza eskuntza gazte planak antolaturiko gazte kanpaldi ibiltaria Ekainaren, hogeita lau hogeita bost, hogeita sei eta hogeita zazpian egingo den gazte zeharkaldia lau eta paz osaturik dago oi hartzun eta donezte be lotzen dituen zeharkaldiaren lehen etapan haritxulegi mendia joko da beigarren etapan aldiz haritxulegi utzita, bi bianditzeko mendilepotik basako dira ibiltariak azkenik artikutzara jeisteko irugarren etapan artikutzatik loizatera igoko dira eta handik tontorraz tontorri biliz ekaitza eta mendaurretik pasatu buruz, malerrekako bailarara jetxiko dira ibiltariak, zubieta, ituren eta elgorriaga herrietatik pasatuz, eta guzti honekin elmugara eritxiko dira xabi, tunez, tebera, zuzenki gazte kanpaldi ibiltaria, amabi, ogita bost urte bitarteko gazte zuzendua dago, eta gazte interesdunek berriuzarko gaztelekura hurbildu barko dira bestenaz, ikariari abildua hotmail.com elbidean informazioa eskatzerik izango dute, kanpaldi honetan parte hartzeko berriozaren errolda kontratuak, berroita euro ordendu barko dituzte aldiz gainuntzekoak, iruro gehi euro izena emateko EPA, ikainaren amarrean bukatuko da. eta Nafarroako Taekwondo Federazioak banaturiko sarien i, sariekin irekiko dugu gaurko kirolen atala. Aurten sarituen artean leire bujean da uarte berrio zartarra gokatzen da. Leirek brontzezko domina irabazi zuen Espainiako kadeten txapelketan, baita kluen arteko txapelketan ere errekonozimendu jaia maiatzaren ogita maikan ospatuko da Iruñeako zenit hotelean arratxeldeko zazpietan. Música Eta kirolen atala utzi gabe, igande honetan, mendien lagunek denboraldiaren azken txangoa egin jendute. Horixe, zuzenki, seren da berroita metro dituen, unanua mendiari ekingo diote eta igantzitik hasiko dira igoera egiten. Eta diozun bezala, xabi, hausie denboraldiaren barreneko azken txangoa ezango da. Euriaz mintzatzeko unea dugu orain zer dio gaurko iragarpenak garazi. Zerua hau deitxu edo oso deitxu egongo dela dio gaurko iragarpenak azken orduetan odeiak gutxituz joango direlarik zaparrada txikia botako ditu zenbait lekutan ertainak trumoi ekaitza izateko probabilitatea handia izango da gaurkoan ego mendebaldekoa ez aul bizibiliko da arratsialdean ipar mendebaldera aldatuko da eta azken orduetan ahul eta aldakor ibiliko da temperaturei daukionean minimoetan aldaketarik ez eta maksimoetan gutxi edo nahikoa jaitsiko dira. Eta hau izan da guztiak aurko albistegiari daokionez, informazio gehiago datu zen orduetan berrio zari erratiaren sintonian fmko.sortzean edo ordu oro interneten eguzkiplaza.neten.